მანი სარწმუნოებით აღზრდილ მიწინა აღუდგეს მძლავრთა მას და არა შეშინდეს იგი სიმძაფრისა მისგან უწუხრისა არამედ შორის ალსას დგეს და ღაღადებდეს მამათა ჩვენთა ღმერთო კურთხეულ ხარშე სახმინი შეცრეუნი სახეთ გამოსჩნდა საკვირველებათა მითხრობითა ბუნებათა უაღრეს რამე თუ არა შეცნა ყრმანი მძლავ შეთხეუნი ეგრეთვე ქალწუნი დაიცვა ღვთაებისა ცეცხლმა და ჩვენ ღაღადებთ აკურთხევდით საქმენი უფლისანი უფალსა და აღამაღლებდით მას უკუნისამდე